Քաղաքագետի ամբյոնից ելույթ է ունենում քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Բարեկամներ, այսօր մեր զրույցի թեման 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմն է, Այդպես էլ լարիվությամբ չբացահայտված իր պատճառահետևանքային կապով, մինչև վերջ չվերականգնված ցաներ հետևանքներով ու դասերով, պատմության դասեր, որոնք այդպես էլ չքաղեցինք, Արդյունքում առերեսվելով 2020 թվականի աշնանային պատերազմին շատ ավելի աղետալի, քան 2016-ներ։ Եվ այսպես արդեն ուղիղ 7 տարի անցել 2016 թվականի ապրիլի 2-ին սկիզբ առած եւ նույն ամսվա 5-ի հրադադարով պաշտոնապես նրա ավարտն ազդարարած քարորիա պատերազմից։ Թե ինչու քարորիա, երբ այն զուտ տեղայնական տեսքով ստեփ-ստեփ ընթացքի մեջ ռազմաճակատի եթե ոչ բոլոր ապա ոչ քիչ հատվածներում կփորձենք բարձել քիչ հետո։ Իսկ մինչ այդ նախքան օրվա թեմային անցնելը հոգուս պարտնեմ համարում սիրով ու խոնարհումով շնորհավորել հայ ժողովրդի գեղանի սերի բոլոր ներկայացուցիչներին, մեր մայրերին, քույրերին, տիկնանց, դուստրերին ու թորնուհիներին, ապրիլի 7-ի նշանակալի տոնի մայրության եւ գեղեցկության օրվա արդիվ։ Մաղթելով խաղաղ երկինք, երջանիկ եւ ապահով կյանք ու եթե նաև արցունքներ, ապա բացառապես օրախության, այլ ոչ երբեք հարազատի կորստյան ցավի։ Եվ այսպես կրկնում եմ, ուղիղ 7 տարի անցել 2016 թվականի ապրիլյան իրադարձություններից, որոնք քաղաքական տարբեր հարթակներում բնորոշվում են տարբեր կերպ։ Մերթ ապրիլյան քարոզիա պատերազմ, մերթ ապրիլյան պատերազմ, մերթ Ադրբեջանի ապրիլյան արկածախնդրություն, մերթ Ադրբեջանա-Արցախյան հակամարտության հերթական փուլ, բայց ոչ պատերազմ։ Առավել ևս ոչ թվով երկրորդ հերթական երկրորդը վերագրելով 2020-ի 44-օրյա պատերազմին։ Ընդ որում վերջին բնորոշումը հատկանշական է միջազգային հարթակներում հնչող խոսույթներին։ Անկախ բնորոշումների այդ առանձնահատկություններից այնուամենայնիվ ընդունենք, որ իրենց ընդհանրության մեջ դրանք բոլորն էլ վերաբերում են մեկ երևույթի՝ Ադրբեջանի եւ Արցախի հակադիր զորքերի շփման գծում հերթական անգամ սկիզբ առած մարտական գործողություններին, որոնք իրենց ինչպես Սավալային, նույնպես եւ գործադրված սպառազինության ընդգրկումներով աննախադեպ էին 1994 թվականի մայիսյան հրադադարից հետո անցած ավելի քան 2 տասնամյակում։ Ինչպես հիշում ենք, նշված ժամանակամիջոցում մարտական բախումները հիմնականում սոսկ տեղանական բնույթ էին կրում եւ հետամուտ էին շփման գծում համանապակ մարտավարական նպատակների կապված հակառակորդի զինուժի հետախուզական դիվերսիոն ներթափանցման փորձերի եւ Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի դիրքապահ ստորաբաժանումների կողմից դրանց կանխարգելման կամ կասեցման հետ։ Ընդ որում, այդ բախումների ընթացքում կիրառվող սպառազինությունը առանձին բացառություններով հանդերձ մեծ մասամբ ներառում էր ձերքի հրացքային սինատեսակները։ Սակայն ապրիլյան բախումները, ինչպես որ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկիզբ առած 44-երյա պատերազմն այդ եւ այլ չափորոշիչների առումով մեծապես գերազանցում էին իրավիճակի սրման նախորդ բոլոր մեծ ու փոքր դեպքերը։ Նախ ադրբեջանական զինուժն այդ երկու վերջին պատերազմներում գործադրվել էր գրեթե ամբողջությամբ եւ շփման գծի ողջ երկայնքով հարավից միջև հյուսիս։ Ապա հարձակման անցած ճշտամական բանակը հակեցած էր տարբեր երկրներից՝ Ռուսաստանից, Բելարուսից, Ուկրաինայից, Իսրայելից, Պակիստանից, այլ պետություններից մինչ այդ ձեռք բերված գերարդիական սպառազինությամբ, որի շատ տեսակներ խոստովանանք տակավին բացակայում էին Արցախի պաշտպանության բանակում եւ առհասարակ հայոց բանակում, կամ թե դրանց ձեռքբերման խնդիրները դեռևս գտնվում էին միջպետական պայմանավորվածությունների փուլում։ Խոսքը առաջին հերթին վերաբերում է խորքային հարվածներ հասցնելու կարողնակ զանգվածային ոչնչացման նորագույն հրթերային կայաններին եւ հետախուզական ու թիրախային ռմբահարման նպատակների ծառայող անօթաչու թռչող սարքերին։ Հատկանշական է, որ հենց այդ զինատեսակների հարվածների հետևանք է մարտական գործողությունների ընթացքում հայկական կողմի կրած մարտկային կորուստների այդքան մեծ թվականակը ապրիլյանում շուրջ 110-ը, իսկ 40-օրյա պատերազմում վերջնականապես շշտված տվյալներով ավելի քան 4000 զո, որոնց գերակշիռ մասը մահացու խոցվել է հերահար հրթիռների եւ հրետանային արկերի պայթյուններից, ինչպես նաեւ անօթաչու սարքերի թիրախային հարվածներից։ Միակ նույնականը, որով հատկանշվել են Ադրբեջանը Արցախյան պատերազմի առաջին, երկրորդ եւ երրորդ փուլերը, Դա Ադրբեջանի կողմից երրորդ երկրներում, Աղվանստանում, Սիրիայում, Թուրքիայում, Պակիստանում միջազգային ահաբեկչական հրուսակախմբերից հավաքագրված, այդ թվում Թուրքիայում գործող եւ աշխարհի շատ երկրներում պաշտոնապես միջազգային ահաբեկչական ճանաչված եւ արգելված գորշ գայլեր կոչվող ըստ էության ֆաշիստական գաղափարախոսության պարաշնորթվող խմբավորումից բազմաթիվ վարձկան գրոհայինների ակտիվ մասնակցությունն էր մարտական գործողություններին, ինչպես նաեւ Թուրքիայի համակողմանի աջակցությունն Ադրբեջանին զինատեխնիկական, նյութական, սպայական, մարտավարական եւ այլն։ Դա ինքնին վկայում է, որ Արցախի հանրապետության դեմ իր սանձազերծած պատերազմներում Բաքուն ի սկզբանե եւ հետագայում եւս չեր վստահում սեփական զինուժին։ Եթե հիշում եք, Արցախյան առաջին պատերազմի տարիներին Բաքուն տարբեր տվյալներով 2-ից 3000 մոջահեդներ էր հավաքագրել Աфghanistaնում ճակերտների մեջ ասած գյաուրների դեմ սրբազան պատերազմ մղելու հորթորով ու նետել ռազմական գործողությունների թատերաբեմի առաջնագիծ ինչի մասին նույնիսկ անթակույց հպարտությամբ բարձրաձայնում էին Ադրբեջանի խորհրդարանի Միլլի մեջլիսի դառնաբաց լիստերում դրանք լուսաբանող լրատվամիջոցների թղթակիցների ներկայությամբ հերոսատեսչյան նկարահանող ցիկների առաջ։ Իսկ ապրիլյան քարորիայում, ապա եւ 44-րդ պատերազմում ի տարբերություն Այլ երկրներից միջազգային ահաբեկիչների հավաքագրման եւ մարտական գործողություններին դրանց ներգրաման ողջ գործընթացը փորձում էին իրականացնել խիստ գաղտնիության պայմաններում, այդ մասին տվյալները պահելով 7 փագի տակ։ Բայց ինչպես ժողովրդական իմաստությունն է ասում, մախատը պարկի մեջ չես թաքցնի։ Մարտերի տեսաձայնագրային արձանագրումները, Մերձավոր Արևելքի արաբական երկրներից այդ մասին ստացված հավաստի վկայությունները, ինչպես նաև մարտերում կարծեմ 1 թե 2 իգիլական ահաբեկիչների մեր կողմից գերեվարման փաստերը վառ եւ հստակ ապացույց էին այդ անժխտելի իրողության։ Այս առումով ուշագրավ է նաև, որ հավաքագրված հորոսակախմբերին Բաքուն օգտագործում էր բացառապես առաջնագծում, մարտական գործողությունների ամենաթեժ հատվածներում վստահ շինելով իր հայրենակիցների վրա, որոնց պահում էր երկրորդ կամ երրորդ գծերում եւ կամ օգտագործում էր որպես արգելակիչ ստորաբաժանումների, որոնց հիմնական խնդիրն էր գրակ բացել Արցախյան ուժերի ճնշման ներքո առաջնագծից փոքր իշատե նահանջի փորձ կատարող օտար երկրյա գորհայինների ուղությամբ, կասեցնելով դրանց հնարավոր կամ ակնհայտ փախուստը մարտադաշտից։ Մի խոսքով, ապրիլյան պատերազմի ռազմական առանձնահատկությունները ցայտուն վկայություն են այն իրողության, որ սովորական զինատեսակներն այլևս վճռորոշ չեն կամ սակավ վճռորոշ են մարտական գործողությունների ճակատագրի հարցում, ինչպես դա արձանագրում էր Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան պատերազմի առաջին փուլում 1991-1994 թվականներին, ինչպես նաև մայիսյան հրադադարին հաջորդած երկու տասնամյակում։ Միջդեռ ահա մերորյա պատերազմը սպառազինության այլ որակական շեմ է պարտադրում հակամարտ կողմերին, քան ընդունված էր միջ այդ, ինչին համաձայնենք ի տարբերություն հայկական զինուժի 2016-ի ապրիլին բավական պատրաստ էր ադրբեջանական բանակը։ Այլ խնդիր է իհարկե, թե ադրբեջանական զինուժը մասնագիտական չափորոշիչներով ինչ աստիճան պատրաստ էր նորագույն զինատեսակների արդյունավետ կիրառման համար։ Սակայն, ինչպես վկայում է 2016-ի եւ 2020-ի պատերազմական իրադարձություններ լուսաբանած միջազգային լրահոսը, Բաքուն կարողացել է որոշակի լրացնել իր այդ բացը, օգտագործելով իրենց պարազինություն մատակարարող երկրների մասնագետներին եւ առատաձեռն վարզարտության գնով նրանց ներգրավելով մարտական գործողությունների տեխնիկական իրականացմանը եւ կամ առհասարակ դրանց հրամանատարական կառավարմանը։ Զորօրինակ հայտնի է, որ Իսրայելի սնաձերկ բերած անօթաչուր սարքերի թրիշները դեպի Արցախի տարածք կառավարում էին հենց իսրայելցի մասնագետները։ Նույն կերպ 2020-ի աշանային պատերազմում Իսրայելից եւ Թուրքիայից ներկրված անօթաչու հետախուզական եւ հարվածային սարքերի գործողությունները համակարգվում կառավարվում էին թուրք մասնագետների ուժերով, ընդ որում որոշ հավաստի տեղեկություններով հենց անմիջականորեն Թուրքիայի տարածքից։ Միևնույն ժամանակ ադրբեջանական ողջ զինուժի կառավարումը բացարձակապես իրականացնում էր Թուրքիայից հատուկ այդ նպատակով ուղարկված բարձրաստիճան սպայակազմը, երկրորդ կամ երրորդ պլան մղելով ադրբեջանցի զորահրամանատարներին, այդ թվում նույնիսկ պաշտպանության նախարարին եւ գլխավոր շտաբի պետին։ Այնպես որ, առավել քան համոզված եմ, կոպիտ սխալ էր մեզանում տիրած այն մտայնությունը, երբ հիմք ընդունելով 90-ականների չափորոշիչները շարունակաբար թերագնահատում էինք ճշնամու մտավոր տեխնիկական պատրաստության մակարդակը։ Նախ, ինչպես ասում են, սուրբ տեղը երբեք դատարկ չի մնում։ Հանգամանքների պարտադրանքով այն համալրվում է օտարերկրյա կարողնակ ուժերով, ադրբեջանական զինուժի պարագայում վարձկահամ մասնագետներով Եվ ապա վերջիններից կողմից արդիական զինատեսակների կիրարկման ընթացքում անմիջապես տեղում նրանցից հար կեղած ունակություններ եւ հմտություններ են ձեռք բերում ու համապատասխան փորձառություն ստանում նաեւ ադրբեջանցի մասնագետները գումարազդարան չմոռանանք եւ անպայման հաշվի առնենք, որ ինչպես հայոց բանակի պարագայում է, ադրբեջանական բանակը նույնպես անցած տասնամյակներում ոչ քիչ թվով սպաների է ուսուցման եւ վերապատրաստման ուղարկել արտերկրի ռազմական հեղինակավոր ուսումնական հաստատություններ։ Ռուսաստան, Թուրքիա, ՆԱՏՕ եւ այլն, որտեղ նրանք եւս որոշակի մասնագիտական գիտելիքներ ու փորձառություն են ստացել եւ վերադառնալով նշանակվել հրամանատարական պաշտոնների։ Այլ կերպ ասած, Ադրբեջանի զինուժն այսօր արդեն 90-ականների խառնամբոխային բանակը չէ, որը մեծամասամբ զուրկ էր ռազմավարական ու մարտավարական խնդիրների արդյունավետ լուծման կարողանակությունից։ Ինչի մենք 92-ին ականատես եղան Քարին տակի ճակատամարտում, Խոջալոյի ռազմական հենակետի վերացման, Շուշի բերթակաղակի ազդագրման, հետագա մյուս մեծ ու փոքր ռազմական հաջողությունների ընթացքում։ Ոստի, ըստ իս, հաջողության հասնելու համար առավելապես կարևոր էր ոչ թե թերագնահատել, այլ իրատեսորեն գնահատել ճշնամու ուժն հնարավորությունները, անկամ հակառակն ապացուցող հետախուզական տվյալների արկայության պարագայում, ինչը անշուշտ նշանակալի խթան կզարայի նույն այդ չափորոշիչներով նրան հետևականորեն գերազանցելու եւ մեր դուրն անդադ բախող պատերազմին առանց որևէ հապաղման, առանց պատճառահետևանքային բնույթի այլևայլությունների արժանույնս նախապատրաստվելու երկրի ու ժողովրդի անվտանգությունը հուսալի ապահովելու մեր համընդհանուր ճանքերում։ Այս համատեքստում կարծում եմ միանգամայն անիմաստ է ապրիլյան, ապա եւ աշնանային պատերազմների պարագայում, որպես ինքնաարթարացում անդար շեշտել Ադրբեջանի ցուսաբերած ուխտադրուշ վարկագիծը եւ սանձազերծած լայնացավալ մարդական գործողությունների անսպասելիության հանգամանքը։ Ով ով, բայց մենք հայերս Քաջատեղյակ ենք այդ վարքագծին, ինչպես 90-ականների ազնամարտի ընթացքում, այնպես էլ 94-ի մայիսյան հրադադարից հետո անցած շրջանում, երբ Բաքուն մշտապես անսպասելի դրժում ու խախտում էր կարճաժամկետ թե երկարաժամկետ զինադատարների վերաբերյալ հակամարտ կողմերի միջև ձեռք բերված անխտիր բոլոր բանավոր ու գրավոր պայմանավորվածությունները։ Մենք պետք է մշտապես ցանկացած պահի բոլոր առումներով պատրաստ լինեինք ու լինենք ճշտամու նմանատիպ պահվածքի դրսևորմանը։ Ինչում խոստովանենք, մենք որոշակի թերացանք ադրբեջանական ապրիլյան ապեև 2020 թվականի աշանային պատերազմի առնվազն առաջին օրը։ Այո, ապրիլի 2-ի, ինչպես եւ սեպտեմբերի լույս 27-ի ճշնամական լայնացավալ հարձակումները չպետք է անսպասելի լինեին մեր զորքերի համար։ Դրանք սպասել էին նախորդ յուրաքանչյուր օր ու ժամ։ Ինչի մասին ով ով, բայց բանակի մշտապես զգոն ու անթարթայացքը ռազմական հետախուզությունը պետք է տեղյակ լիներ, ականատես լինելով, ու բարձրագույն հրամանատարությանն անհապաղ զեկուցելով սամանի ողջ երկայնքով առանձնապես նրա թիրախային հատվածներում ճշտամական զինուժի վիթխարի կուտակումների մասին։ Արվեստա թե ոչ, ամեն դեպքում թեկուզ մեկ օրվա անորոշությունը եւ դրանով պայմանավորված հապաղումը զգացնել տվեցին իրենց։ Արդյունքում մենք այդ պատերազմների հենց առաջին օրերին թե առաջնադիրքեր կորցրինք եւ թե կենթանի ուժի զգալի կորուստներ ունեցանք, նաեւ ավաղ խաղաղ բնակիչների շրջանում։ Ինչ խոսք, Ապրիլի 2-ին հաջորդած օրերին իսկ կատարվեցին մեր զինված ուժի հարկ եղած վերադասավորումները, ինչի արդյունքում պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հերոսական մարտեր մղելով կարողացան ետ խլել ճշտամու կողմից գրավված, եթե ոչ բոլոր դիրքերը, ապա դրանց մեծ մասը։ Ավելին, վերադասավորված պաշտպանության բանակի զորամասերը, որոնք համալրվել էին Արցախից, Հայաստանից անմիջապես եկած մեծաթիվ կամավորական աշխարհազորայիններով, ինչպես նաև զորահավաքի ենթարկված պահեստա զորայիններով, հուշկու հակահարվածներ հասցելով Տշտամուն եւ զգալի տեխնիկական ու մարդկային կորուստներ պատճառելով նրան արդենից լայնացավալ հակահարձակողական գործողություններ էր ձեռնարկում։ Անշուշտ մեծ էր ճշտամու ձեռքում տակավի մնացած մյուս դիրքերի ու տարածքերի յետգրաման, ինչպես նաև հակարակորթի թիկունքը խորանալու հավանականությունը։ Սակայն հազիվ 4 օր անց, ինչպես հանկարծակի սկսվել էր պատերազմը, նույնպես եւ գրեթե հանկարծակի դադարարավ այն։ Ապրիլի 5-ին Բաքվի խնդրանքով Մոսկվայում Ռուսաստանի միջնորդությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի զինվորական իշխանությունները ստորագրեցին զինադատարի մասին որոշումը ու թեկուս մինչ մայիս չէին դատարում ադրբեջանական կողմի սադրիչ կրակոցները, որոնց ի պատասխան հետևում էր հայկական կողմի կրակը, ինչի արդյունքում երկուստեղ կաճում են կենթանի ուժի կորուստները, այնուամենայնիվ Արցախի պաշտպանության բանակը ստիփված եղավ հրաժարվել հակարակորթի կողմից զավթված բոլոր տարածքներն ազդագրելու եւ խորքային հարձակում իրականացնելու ընձեռված բավական նպաստավոր հնարավորությունից։ Ապրիլյան պատերազմն ավարտվեց գրեթե ոչ ոքի արդյունքով։ Ինչու գրեթե կարող եք հարցնել։ Բանն այն է, որ մենք հայերս մատնանշում ենք ադրբեջանական կողմի գրած հսկայական կորուստները՝ մարդկային, նյութական, զինտեխնիկայի, ուստի եւ գտնում ենք, որ դա ամենևին էլ ոչ ոքի չէր, այլ հաղթանակ էր։ Ադրբեջանցիները իրենց հերթին ընդཐོպ մինչև երկրի նախագահի մակարդակով մատնացույց անելով շփման գծի հյուսիս արևելյան եւ հարավ արևելյան հատվածների Արցախյան որոշ տարածքներ Իրենց հաշվարկով ավելի քան 2000 հեկտար, հայկական կողմի հաշվարկով 800 հեկտար, որոնք մնացել են իրենց ձերքին, աչուցախ ամենօրեկ տարփողում են, որ դա պատմական հաղթանակ էր հայերի նկատմամբ։ Հայկական կողմն ամենաբարձր մակարդակներով պնդում էր, որ այդ անմարդաբնակ տարածքները ռազմավարական որևէ նշանակություն չունեն ադրբեջանական կողմը, թե ունեն։ Այնուամենայնիվ Ինչու Ադրբեջանը սանձազերծեց ապրիլյան պատերազմը։ Արդյոք միայն ու միայն իր կազմում Արցախն ունենալու հավակնությամբ։ Այսպես քաղաքական եւ մանավանդ ռազմական վերլուծաբանների գնահատմամբ նախաձեռնելով ապրիլյան ագրեսիան Բաքուն նպատակներ ոչ միայն զավթել Արցախը, այլև նրա միջով ճեղքում կատարել դեպի Հայաստանի Հանրապետության տարածք ու գravelով Սյունիքի մարզը հասնել Նախճեվանի ինքնավար հանրապետություն։ Հարձակման անցած զորքերը միավորելով այդտեղ տեղակայված իր համազորային բանակին, որ պատրաստ էր ընթարաշ ռազմաշավի։ Այդպիսով զբաղվի մտահղացման միանգամից կլուծվեին տարածաշրջանային եւ աշխարհակահական ընդգրկման խնդիրներ։ Դրանք են Ադրբեջանին կվերաենթարկվեր որպես ինքնիշխան պետություն գործող անհնազատ Արցախը, Ծնկի կբերվեր Հայաստանի Հանրապետությունը, Նախճիվանը Սյունիքի միջանցքով փաստացի կմիանար Ադրբեջանին, իսկ վերջինս նրա միջոցով Թուրքիային եւ ի վերջո սկիզբ կդրվեր վաղուց ի վեր ծրագրվող մեծ թորանի ստեղծման աշխարհակաղակական գործընթացին։ Միևնույն ռազմավարական ծրագիրներ գործողության մեջ դրված նաև 2020-ի աշնանային պատերազմում Սակայն, ի տարբերություն 2016-ի ապրիլյանի, այս վերջին պատերազմում Ադրբեջանի հաջողությունը եթե բացարձակել չէր, ապա անհամեմատ զգալի էր պայմանավորված ոչ միայն նրա զորակազմի ուզին տեխնիկայի վիթխարի գերակշռությամբ, այլև, որ շատ ավելի էական է, նախ Հայաստանի, այսպես ասած, ողորմելի ներքաղաքական իրավիճակով, ապա եւ աշխարհի ու տարածաշրջանի որոշ ուժային կենտրոնների մեղմ ասած մեզ համար միանգամայն աննպաստ պահվածքով։ Արդյունքում Արցախը փաստորեն ճանաչվեց պատերազմում պարտված կողմ, կորսելով իր տարածքների գրեթե 3 չորրորդական մասը եւ տալով մարդկային բիթխարի կորուստներ։ Ոստի ամփոփեմ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը իրոք հերթական ուսանելի դաս էր ոչ միայն Արցախայության, այլև համայն հայության համար։ Հրադադարի տարիներին հարաբերական խաղաղության պայմաններում մենք կարծես թե ինչ որ չափով թուլացրել էինք մեր զգոնությունը, թերացել մեր բանակի սպառազինության արդիականացման եւ մարտական պատրաստության հրատապ խնդիրներում։ Ավաղ, որևէ խելամիտ արդարացման տեղիք չտուող միևնույն անտարբերության հետևանքով մենք հաշվի չառանք ապրիլյանի դասերը, չհաշված մանր-մոնր բարեփոխումները բանակում կամ դրանց իրականացման արտակուստ երևութականությունը, ինչի արդյունքում 2020-ի նոյեմբերի 9-ին հայտնվեցին կոտրած դաշտակի մոտ։ Իսկ միջազգային հարթակներում լուսահոգի Խրիմյան վեհապարի արտահայտությամբ ասած թղթե շերափով։ Հավարդ խոսքիս ապրողներից խոնարհումը Արցախյան ազդամարտի ապրիլյան քարորյա եւ 44-օրյա պատերազմների մեր սուրբ նահատակների, մեր քաջազուն հերոս ворթիների անմոռաց հիշատակի արժե։ Ինչ խոսք, հայեցի կյանքն Արցախում շարունակվում է ու վստահ եմ, մենք Արցախայությունս դեռ կուղենք մեր փոքրին ճկված, բայց ոչ երբեք կոտրված մեջքը։ Ասենք ամեն։ ամ